ფელიზი მომზადებულია სრულად ქონის მიერ. Tussen Watchment. მხოლოდ აუცილებელი. გაიგე? მხოლოდ აუცილებელი რა. ეს რა არის? მეორე ჯერ არ გამოჩენილა. იმაში რატომ გამოგვიდე? აა და სულელი, დამჯერა, დავჯერე ისეთ სულელი ხარ, რომ ჩემი გაძარცვა გადაწყვეტე. გამარჯვნა და შეკჭამო, სხვა გზა არ აქვს. ხო, არ შემჭამო. მე უგედურს ოჯახი მყავს სარჩენი. რა ოჯახი? შენ ხომ ოჯახი არ ყავს? მე ვარ ჩემი ოჯახი. მოიცა, მოიცა, შეხედე. საჭმელი ჯერ შენს ბუნაქშია, არ გამიტანია. ესე იგი, იურიდულად არ მომიყარავს. <gasps> ო, არა. შეჭედი. დაიბეჭდი. გოჩადე, მე ყველაფერს დავაბრუნებ. თუ შემჭამ, ყველაფერს გაკეთება თავად მოგიწევს. კი ბატონო, შემჭამე, მაგრამ ამით რას მოიგებ? ცითელი ურიკაც? კიდევ ამაზე უფრო ცითელიც. ცისფერი ძახოსიც? კი, ცისფერი. უკვე ჩავიწერე. ჩვენ რომ იყოს? არა. და კიდევ ჩემი ჩიფსები დამებრუნე ჩიფსებზე ვგიშდები მათი გემოპირიდან არა ძროს ამომდის მიყვარს მართალი ხარ ისეთი მართალი ხარ რომ უკვე ვირჩობი და კიდევ პიკნიკზე სატარებელ სადილის კომპლექს გიშოვი ასეთი რამე არსებობს რა თქმა უნდა კარგი ერჯეი ახლა მე წავალს და ძილს გავაგზავნე. სავსე მთვარემდე ჩემი გაგუძება აღარ გადიდო და რაც წაიღე ყველაფერი უკან დააბრუნე. ეპირაში. ეპირაში? რასო? ეს რომ შეუძლებელია? კარგი ერთ კვირაში მინუს დავიხმარებ და იმახსოვრე ყველაფერი აგრძელდა დამხდეს და არც ფიქროსად მე გაგცევა თუ გაგცევას გაბედა უმანს მომძებრი და შეკჭავ კარგი კარგი ძმაო შენ არ დაიძაბო და მშვიდად დაიძინე მე ყველაფერს მოვაგვარე ერთი კვირის შემდეგ ამ ყველაფერს სიცილით გავიხსენებთ Ha <laughs> ha ha! DreamWorks-ი წარმოგიდგენთ. მესერის უკან. how great I am. Gotta tell myself, yeah, I'm the man who looks grim right now. But pretty soon we'll be laughing კამელოტის მეურნეობა ზა კარგი ცხოვრებისაკენ რაჩიმია რაჩიმია როგორ მცივა თელი წყალი ჯავშაში ჩამივიდა მაგალია საზამხო ეს იგი სამთავრობო დაჭო 275 დღე ეი დიდის გუნდე მოგაიგუნდეს უკვე გადაფული მოვიდა გამარჯობა გამარჯობა ხემი აი მე თუ დავარ იცოდე იქ არ მოიშაქმო ტბასთან დაიდან წავსვამთ გაიგე დროზე დაკით გაზაფხულია მოსები მე მე კიდე ვიდა დროებიადიკი მომაიძულებს რომეს მომარტო კირჩეთ დაუჯეროთ ამ ზამთარმა თავი მომაბეზრა ძლივს ვეღირსე გაზაფხულს დიდი სტაბაშტერა ხელი ზამთარი ამ სოროში გავატარე აქ გაჩერება აღარ შემიძლია დილა მშვიდობი ძალიან ლამაზი დილა არ მეტახმები აღმერთო ვაიმე, საყურებელი, თვალები ხომ არ დაგისწრდა? შენ მომგემრიელად გეძინე ჩვენი შვილები ყოველ სამკვირაში ერთხელ მაღვიძებდნენ. უმცროსი სულ მერჭობოდა. ხო, ის ყველაზე ჩხლეტი აქვს. ხო, ხასიათი წვეტიანი აქვს. იციდა, მოდი ცოტა ხნით მე მიხედავ ბავშვებს. დაყურადღებიანი ხარ? ბავშვებო, გაიგეთ, ახლა მე უნდა მოგიაროთ. აბა ჭვენად მოიკეთე. აბა ყოლა აქ მოდი. მე ხშულეს არის. ამის მიშინოდა ყველაზე მეტად. ვენის უგებს ეტყვილის ახული მინა მშია, ძალიან მშია. ჩვენ სამთაში ყველაფერი შევჭამეთ, შენც ხომ ჭამდი. ახლა დროა ახალი მარაგის შეგროვება დავიწყოთ. რა გამახსენდა? ეში ხილობა გამახვილი გამახსენდა, გამახსენდა. ეს უბრალოდ თოვლია. მემტაცებელი მეგონა. არ მოგვეს დაწარმარა თავის მომყარუნება. ხიდე რამდენჯერ უნდა გაგიმეორო რომ როჯა საფრთხე მოგიახლოვდება თან უნდა მოიმკვდარო ვიდაი ეს არის ჩვენი ხელობა გარგით გარგით გეყოფათ და წნადით მანკოს დაუჯერეთ ამ საფხოს აუცილებლად უნდა გიპოვოთ შენი შესაფერისი კარგი ბიჭი კარგი ბიჭი აი დაიწყო კარგი ბიჭი ხო რატომ გინდათ ყველას რომ გამათხოვოთ რატომ გქონიათ რომ ვინმე მჭirdება შემოხედე მე ვინ მომიყვანს ჭაობებით ყარბარ მისუნე მისუნე ერთი Thank you. ეს ზულარ მაინტერესებს რომელმა დაიწყა ჩუბი შეხედე საჭველი გონი ყოველს კარგად მოგეხსენებათ ეს რას ნიშნავს ხემი მაცადე ხემი ეს ნიშნავს რომ ჩვენ მხოლოდ 9 მარცვალი გვაშორებს სიმშილთან უკაცრავად უნდა მეთქვა სიმშილის გამოწვეული სპაზმებისგან საჭველი ხემი, გერდამთავრებია. გამარჯობა, ლუ. ფენი. აი ესე, ბავშვებო. ხემი, რა შემოწუხეთ თუ ისე უთაფეთ ბალეშოში გიდაცადით? მე ხელს არ გიშლი. კარგი, მაგრამ თერი ჟამცრის გამოლობაში ძილის გვეყო და ამიტომ წელს უფრო მეტი საკვები უნდა მოიმარო გოჩა. Oh, ო, ჯერამდე. ჯორი ჯერამდე უნდა გავაშოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვირმართ საკვების მომგროვებლები და რაშვაგროვებს საკვებს. ჯორია. ეს ისეთ ისტორია რომ მეტი არ შეიძლება. მიდი ხემი, ახლა თქვი. მიდი. რა თქვა? რითქოს შეიძლება? ჰმ? ო. ой რამდენი თქვა რამდენი თქვა რამდენი თქვა მე ой ხო ამახსენდა იქ ისეთი საშიში რამ არის რომ ასეთი რამ არის მე ნახავს საშინელება რაშიჟამთ დავიდეთ იმ საშიში რაღაცის სანახავად საკვების მონგროვებლები ხემი სად არის ეს შენი საშიში რაღაც ეს რა არის ძალიან უცნაური რამ არის. ამან შემაშინა. ეს რა არის? ფიდერა შეხო. დიდი კომეშინი. მეც მეშინია და ნუ გეშინია. ეს უბრალოდ ეს ეს რა არის ხო? ეს არის uh, არის ვერნი. ხო, გონი. ეს არის რაღაც ბუჩქები. რომ ვიცადეთ რა ქვია, იქნება ეს ძალიან აღარ შეგვეშინდეს. და ერქვა სტივი. სტივი. კარგად ჟღერს. სტივი კარგი სახელია. გონი სტივის ნაკლებად მეშინია. ო, დიდებულო და უძლეველო სტივ, გითხარი რა გინდა ჩვენგან? არა მგონია რომ აპარატი იჭოდეს. გავიგონე რაც თქვი. ახლა მომოდი აქ. კარგი მოვალ. გონი სტივი პრაზო. გონი ხმა მეორე მხრიდან მოდის. უჩქები შიგიდან. ანუ <sighs> კარგი ხო, მარტო ეგ ძიჩი, ძება მის გაგება თუ რა არის ეს რაღაც და საიდან გაჩდა აქ? და აი აი აი შეიძლება სტილ მავერნი შეჭამა ასე ხომსტი შენ თავს დააბრალე და არ გინდა არავისა შეუჭამევარ უბრალოდ მე დამიცურდა I'm going to go over there. Yeah, that's going to be a mandamelit. ბავშვებო დაუჩქარეთ გვაგვიანდება ძვირფასო მოდი სასაუზმოდ ახ რა გენდა ხდება აო I I'm not on to. Fella? Tomacchio, but. Oh. Oh. Tomacchio, but. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Ow. Uh. nunca se esquece desse chamisinho taca-faro. Ara, tu nos dava taca-faro. Mas sete estamos em borda salva de chamisinho. Midi Darkin! მიდაბრუნდა, დაბრუნდა. დაბრუნახოთ. მიხოლი გრახდება. საში ვარდისფერი არსებები ეთყობა აქ მაშინ გაჩნდნენ, როცა ჩვენ გვეძინა. ეს საშინელება იყო. მათ მეხებზე ბორბლები აქვს და ხელში დიდი ჯოხები უჭირავს. მელე თავი უნდა მოიმკვდარო, დაწული ვიყავ მიწაზე და ვითომ მოკვდეი. мама. მაგრამ ყველაზე საშინელება არ მithkomს. აა ნახევარი წე გაქრა. ხო? ხეები და ბუჩქები გაქრა. თვითონ ხარი ხარმა წაიღო. შაიმე, ახლა საფხარ მოვაგროვო საჭმელი. ეს არ ვიცი, მაგრამ ის ვიცი რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადავჭები ცოცხლებით იმ ხალხი არ გადავალთ. მესერის უკან პატარა დასახლება. იქ საშიში არაფერია მეგობრებო. ეს არის გზა კბილი და უზრუნველი ცხოვრებისაკენ. მე ვარ პო, გამარჯობა. ვერ ნიმქია. გვაინტერესებს შენ ვინ ხარ. აუ, oh. მაპატიეთ. დავაუწყდა თავი წარმედგინა თქვენთვის. მერჯეი ვარ. არის ფიქრობ რომ სპეციალურად გისმენით შენ შემთხვევით მოყარეთ თქვენ საუბარს გული შემიძლია ნათალი მოფინო ყველაფერს და აგიხსნათ რა ხდება მეორე მხარეზე იქ სადაც ადრე ტყე იყო ახლა 24 ჰექტარის ფართობის სამოთხია ლამაზი სახლებით ელექტროენერგიით კონდიციონერებით და ასე შემდეგ არა არ შეგეშინეთ ეს პირიქით კარგია თქვენ თემ ზამთარი გძინავთ მანამდე საკვებს აკროვებთ არა ხო ჩვენ ამ კონს ვავსებთ ავსებთ მართლა ბულაკს გავს ზობალამდე ჯერამდე ვავსებთ ხოლმე არ გიგეყოფა რამდენი დრო გჭირდებათ ამისთვის? Oh, ხომ ხდებით ამის გასავსებად? წერა 34 დღე. ერთგულაში ვერ შეძლებთ? შეუძლებელია. შეუძლებელია თუ ერთად ვიქნებით. გავერთიანოთ თქვენი გამოცდილება საკობი შეგროვების საკითხში და ჩემი ტექნოლოგიები. კარგი იქნება. ამას დავამატოთ ის ფაქტიც, რომ იმაც მეორე მხარეს აუარებელი საკვები აქვს. ეჩი გეტყვი. იმათი არაფერი არ გვაინტერესებს. არც ფიქრზე ბანკა შეგებია? აი მე კიდე მაინტერესა იმან რასაც ეს ამბობს მგონია ჯობს მოусმინოთ. ხო მოусმინოთ, ამისი რაღაც არ მეშინია. მე კიდე მეშინია. უკვე კუდი მიკანკალებს. რატომ ადრეებით ხარ? მოიცადე, მოიცადე. რა შუაში აქ შენი კუდი? როცა წესში რა ამიტომ არის კუდი მიტომ გაშოლმე და სხვათა შორის არადროს არ ვწდები მოისმინე ვერნი ამის არ მიგეშინდეს დამიჯერე არაფერია საშში აი მე კიდე მეშინია და ამის საფუძველიც ah, მაქვს შეხედე მე კიდე ხომ არ გონია ah, ეს არაფერია უცხო ბოქშურდება ასე რომ იყოს ეს საქმე არ გაინტერესებს და ორჩა არ გაინტერესებს სოფლიოში ყველაზე გემრიელი საჭმელი არა არა და არ გაინტერესებს კარგი გასაგებია ყველაფერი მისმის თქვენ ეწყობა რაღაც გარკვეული კომპლექსები გაკავებიან. ეს ჩემო მეგობარო, სიმიდის ფილისა და караქის ფოსფატების, ლიცეტინებისა და სხვა კონცეროგენების ჯადოსნური ნარევია. სხვა სიტყვით რომ ვთქვა, ჩიფსები, ყველის გემოთი. აუ, რა მეკი? Oh, ეს ახალი ცხოვრების გემოა იქ ყველაფერი გემრიელია იქ სადაც ჩვენ ამ საღამოს მივდივართ კეთილი იყო თქვენი მობრძანება ცივილიზებულ სამყაროში შეხედეთ რა სიამაზია ფაიმე გუდი eh? როგორ გას გვერდით მომიშვენე, იცოდე თუ ერთი ჩვენგანი მაინც დაზარალდება. ეს კონფესია. შედავ რა კარგად გძნობენ ისინი თავს. სულ ასე იქნება. გვირდები. ერთი ამას შეხედე. ეი ბენ შეხედე შედარებით ის რამოდენიმე ღერი ბალახია მოაძრე ჩემი ეკლებიდან ნახე ბალახი აქ უფრო მომივიდრე ჩვენთან ხეში ვერ დაძულებული ხარ რომ დღეს შენამდვილად აქიყავი იცი მე თუმდამია რომ დღეს შენაღაც შეგეშავო კარგი გეყოფა მე ყოველთვის დიდი მოვი რამოდენიმე ფოკუსი გაჩვენე მაგრამ წყალზე არიალოს ეი აქეთ მოდი ეს რა არის ეს რა არის? ეს ავტომობილია. ადამიანები ამით გადაადგილდებიან, იმიტომ რომ ისინი თანდათან სიარულის უნარს კარგავენ. სამხე რაღაცა. რამდენი ადამიანი ეტევოში? ძირითადად ერთი. გამარჯობა, ალო. მე გესაუბრებად კლედი შარპი, მესაკუთრეთა კომიტეტის თავმჯდომარე. დიახ. ეს რა გენობა? რა თქმა უნდა. ეს უბრალოდ ადამიანია. მათ ისევე შეიძლება ჩვენ როგორც ჩვენ მასია. გამიჯერეთ ასია. თუ მოულოდნელად შეგამჩნიეს, დაწეკით ზურგზე და დაიწყეთ საკუთარი სხეულის ლოკვა. მათ ეს ძალიან მოსწონთ. თქვენ ხელშეკრულებაში წერია, რომ ბალახი თქვენ სეზონში არ უნდა აღემატებოდეს 5 სანტიმეტრს. მე კიდევ გავზომე და აღმოჩნდა, რომ თქვენი ბალახი 6 სანტიმეტრი და 5 მმ-ია. და შეიძლება რომ დროზე ავიღოთ საჭმელი და საფებში დავიდეთ. შენoverline დაინახე, საჭმელი ყუთებში ეწყო. მას ყოველთვის აქვს საკვები. ჩვენ ჭამთ იმიტომ რომ ვიცოცხლოთ. ისინი კი ცხოვრობენ იმისთვის რომ ჭამონ. ახლა რა გაჩვენებთ რას გულისხმობ? ადამიანი მუდამ ჭამს და ჭამს. შოკოლადებიან კომფორტულად და ჭამენ. ეს კი მოწყობილობა საჭმის გამოსაძახებლად. ეს კი საჭმის ერთ-ერთი ეს ნახურეთი კი საჭმის შესაძლებლადაა გაკეთებული. ეს საჭმის განსატანი მოწყობილობაა. ადამიანებს მიაქვთ მოაქვთ მუდმივად დაატარებინა. დადიან მასზე იწვავენ მას. ეს საჭმის გასაცხელებელია. ეს კი პირიქით გასაციებია. ეს კი კლუბი. უნდა არის რიცხვი სახს. Thank you. აი კიდევ საჭმელი ეს მაგიდა აქ გული სადაც ისინი საჭმელზე ლოცულობენ ამას კი მაშინ სვამ როდესაც საჭმლის ჭამა ბევრი მოვა ეს კი საორჩიო იმიტომ რომ მალე მოვინეულან საკვები საჭმელი საჭმელი ყველგან საჭმელია და თქვენ გონიათ ეს მათ ყოფნით მათთვის ეს მაინც ცოტა ზოგჯერ კი ერთ ლუკმას მოკმეჩენ და მე სხვა რამის ჭამას იწყებენ და რას უშობიან იმ საჭმელს რომელსაც ვერ ჭამენ აწყობენ აი ასე ვერცხლისფერ მძინვარე კონტეინერებში სპეციალურად ჩვენთვის ოხ რამდენია და ესე რა სიტყვით თემრიელია რა გემრიელია ეს არის მე ჩვენი ბავშვის საფენია ცუდი სუნი რა გემია აბა რა სიტყვით მართალი ვიყავი თუ არა თანაც მხოლოდ ნარჩენებია თქვენ არის რა გემრიელი რაღაცები აქვთ აქილებში ყუთებში და პაკეტებში ჩემთან ერთად დოქტორაში იმ დასაჭირს მოაგროვოთ რომ არამარტო საკუთართავს დასწრაფს კი გამოყვებავთ დათი პირობითად თქვი რა გუნდები გუნდები დაახლოვეთ ამ დაგედან რა მოგივიდა პატარა რა საკეთე? შენ არ თქვი რომ დაგინახავენ ლოგოა დაიწეო. არა, ახლა არა, გავიკეცი. მე თქვენ გიჩვენებთ ეს მოუსვით აქედან საძიძღებო ცხოველებო გაეთრიეთ აქედან უკანახან დაბრუნდეთ და მე ყველაფერში მინდა ეს ნამდვილი кошмари იყო. რომ კარგად ხართ ბავშვებო? რომ დაწმუნდით, რომ გეუბნებოდით. ადამიანებს ჩვენ არ უყარვართ. დიდი ამბავი, ვიღაცა ჩვენ შეეშინდა და თავი ვეღარ გააკონტროლა. არა უშავს. არა უშავს? ჩვენ ასეთი ამბები არაფერს შევკიდება. გაიხსენეთ რამდენი საჭმელი უნახეთ. ამდენი საჭმლისთვის თავის გაწირვაც აქვს. თავის გაწირვა პირობიდან თქვი. სწორედაც პირობიდან კი არა, სწორედაც რომ ასია. შეიძლება იქ მოკვდეთ. შეიძლება შეიძლებაისთვის ჩვენი ცხოვრება პრიმიტიულია, მაგრამ ჩვენთვის ეს საუკეთესო ვარიანტია. მე მთელი ოჯახი ჩას გამოვხატავ, შენ არ მინდა ადამიანებთან გასაგებია? Oh, მოიცადე რა. თქვენ ჯერ კიდევ არ გაგისინჯოთ ბილეთები. თქვენ ხომ ზამთრამდე უნდა გასუფრდეთ და ცხიმები დააგროვოთ. კარგი, ახლა დაისვენეთ. დილამდე იფიქრეთ. მოდილი დაუბრუნდები. მიდი დაიძინეთ. კარგი აზრია. მანამდე აკავრებას დავათვალიერებ. ჯანდაბა. სულელი ცხოველები. ძილინებისა. ძილინებისა. ძილინებისა. ძილინებისა. ძილინებისა. ძილინებისა. ძილინებისა. ძილინებისა. არ დაგაჭდეთ რომ ხვალ როდესაც გაიგვიძებთ ზამთრამდე დარჩენილი გვექნება 273 დღე. ჩიცები. მაცივარი. ციტელი ურიკა. დრო მოგეწურა, ეჯეი. მოიცადე, მე ჯერ კიდევ 6 დღე გამჩა. კარგი? თათები ადგილზე მაქვს? გეძვით? დავწნარდით? დავწნარდით? არის მიჩის ბავშვებს აუზმეზე ხის ქერკი გეკნებათ არა მე ბლიტები მინდა მე კიდე პიცა ეს ნიშნავია, შენი რიგი მოაქვს. უჩეფერ დაგიდა, მაგრამ თუ მომდომებ, ყველა პიკა მოგივა. მუხის კერკის მშვენიერი გემოაქვს. აქ კიდევ ბევრი რამ იჭამა შეიძლება. What? მუხის ქერკი ძალიან გემრიელია. ის სადიში დაგეხმარ. გუში რაღაც ოდიდებოდა. სახელი. ამან გამიჩქროლა. კომი სახელი. ახლობი უნდა შეიძლება, მაგრამ მერცხლაც ეს ყველაფერი დავკარგე. ქალაქის ათიბმა მანქანამ ძალიან მეწოდები იქნებ ჩვენთან დარჩეს ისე კიდევ ერთი დამხმარე არ გვაწენდა მართალია ცოტას და გვეხმარება გესმით კარგი ჯისრაში მჭირდები მე წავალ მე მივდივარ წავედი კარგად რა ჩერტი იქნებ შეხვდეთ კიდევ სადმე. დავს მიხედეთ მაო. კარგი ხო, კარგი. ჰეი. ენჯეი. შეგიძლიათ არჩე? დიდი მადლობა მეგობარო. ვიცოდი რომ ამ ჯავშანს შიგნით ოქროს გული მალებოდა. ძალიან მიხარია, ძალიან. შეიძლება ბიძია ვერ მიგაგიძახო. რომელიცა შემთხვევაში. გასაგებია. შეიძლება ხემისთან ერთად ვიმუშაო. გაჩვენოთ ხელის გარაშვაკეთებ. ძალიან საინტერესო წინადადებაა, მაგრამ ჯერ მინდა ერთი რამ გაჩვენო. აი ეს. მოგწონს ეს ნამთვარი? ეს ნაგავია. მაგრამ ის მომწონს. დაწმარდი, დაწმარდი. მე ვიცი ადგილი, სადაც ადამიანები გაცილებით გემრიელ ნამთხრობს არიგებენ. მათ სპეციალური ფორმები აცვიათ და წითელ ურიკაზე დაწყობილ ნამთხრობს არიგებენ. დოილები აი მყითელ სახში ცხოვრობენ. აი სად არის მსოფლიოში ყველაზე გემრიელი ნამთხრობი? საყოლად ქიშმიში, ჯემი, დარიჩინი და ყველანაირი, რაც კი არსებობს. წარმოიდგინე, ეს ყველაფერი შეიძლება შედი გახდეს. მოიცა ძმა, მოიცა. ცოტა უნდა მოიცნო. ცოტა თავი შეკავება ასაჭირო. შეგვიტყვი რომ შენი გახდებაო. მაგრამ არ მიქופს ახლავე შენი გახდება თქო. მაგრამ შეიძლება გახდეს თუ ჩემ გენიალურ გეგმას მიყვებით. ესეი თანახმახარ. ძალიან კარგი. მისის იოჰანსონს შოკოლადზე ალერგია აქვს. დაწინებული ხარ? რა თქმა უნდა, შოკოლადზე ალერგიული სახე ისე უსიდება, თითქოს დაიწოდა კიდევ რაღაცეები ემართება. აი! ახლა ნამდვილად ხალხს ეკუთებდა, მაიჩემი გახდება. როდის მოვა ეს აზრზე? საერთოდ რა ხდება ქვეყანაში? მომის მინდა ვო? ახლა ჩემს გეგმას გაგაცნო. თავისი უნდა მოვაჩვენო, ვითომ სოფიენ დავიხარო. გამიგე? შეიძლება რაღაცა გითხო. გისმენ? ჰემი. კარგი. ამის რგები ახსებობე? მაგას ახლა მნიშვნელობა არ აქვს. აა. მაშასე. პირველ რიგში ბეწვი უნდა გავიჭიჭო. აი ესე. აა დანზე წავიჩიჩოთ. აი ასე, აი ასე. აი ეს კარგია. უძებ. აბა ახლა გიჟის გამომეწყობა მიიღე. მიდი. უი, უი, მე ამბანი ვიცი, ამბანი ვიცი, ამა გალაკ A B G D. მორჩი შენ ინტელექტის დემონსტრირებას და საქმის გარშემო მოახდინე გონების კონცენტრირება, გასაგებია? გასაგებია. დიდი მადლობა. ეს არა, ეს არა, არც ეს. დიდო. მაგარია. ხემი მაგარია ახლაცადი და მე უკან გამოყვები კომიშინია მიდი მიდი შოუ აი ბარი სამიერი ბოროტიკი მე მიდა გემგელი ნახვები ჩემს მეგობრებს კითხეთ ძელური გავდა მომეცი ჩემი ნახვები მე სამიერი ვარ ნახეთ პირიდან თუ იღად მომდი სამიერია გული გამომდი უკან მიგინე შეხომიცავ დავიჭერეთ არა არა არა არა ესე ჩე ლუგაშირია გაუძელი არა ხდება ეს ხემია მოშედე მოჩერებ გამიშვი ის გასაკეთია ის მუშაობს შენთან მოგივარ ხემი არ გაიძრი ახლა მაგას უჩვენებს ეს ა ურა სასიზღრობა აა რა საშინელება? გამოდი გავიქცეთ. მაგარი იყო. ოჯა, თანდაყოლილი გალანდი გაქვს მობილო, რომელიც დღეს oh, მაქსიმალურად გამოიყენე. ჰა? ოიმე? ჰემი, შენც მაგარი იყავი. ისე ბუნებრივია თამაშობდი სოფიანში ხუთ რომ მეც კი შემეშინდა. ხომ კარგად გძნობთავს? რა თქმა უნდა, კარგად იქნები. შენ ხომ ჰემი ხარ? მართალია დაგალუბჯეთ სემისგან, მაგრამ არა უშავს. გოგონებს მოსწონ შრამიან ბიჭები. აი, ბატიკო შეხედე, ზუსტად ამ ადგილას დაგვესმენ თავს. ის ციყვი სოფიანი იყო. აქ კიდევ ვიღაცა საზისგარი ტიტველი კუდაგვეტაკა. ალბათა მაგარ ტანჟევა. ნუ გეშინიათ გოგონები, სახლში შედით, ნამცხვარი მიირთით, ტელევიზორს უყურეთ და ცოტა დამშვიდდებით. კარგი დედიკა, ნაპატია დენის ხომარ მომეჩენა, მათ სოფიანიც იყვია ხოლმე? კარგი რა, მგონი რომ გოგონები აჭარბებენ და იქნებ სულაც არ მოეჩენა და მართლა სოფის ეპიდემიაა და ჩვენს ქუჩებში დარბიან სოფიანი მხნელები, პარაზიტები, აფრთელებენ ამათ ყოფებას და ამით ფასუხდებენ ჩვენს უძრავ ქონებას. ია. ნაპატია მაგვიანდება გასქურაზე სადილი მიდგას. გასაგებია შენშენ სადილზე ნერვიულობ მიკი დასახლების სიმში დასა და უსაფრთხოებაზე უნდა ვინერვიულო ნაცნარ მიუჭიდავებით ერთმანეთს ყველას გიყოფათ საჭმელი დაი პენი შენ მთელი ყუთი დიდი მადლობა ალბათ არა მარტო გემრიელი არამედ საცარგებლოც oh, იქნება გძნობ როგორ დანაკლდი. დიახ. შაქრიანი ამწორი იყო. ადამიანები ბევრ შაქარ ჭამენ, რაც მათ ენერგიას მატებს. ამას თუ დაუმატებთ ენერგეტიკულ საქმეებსაც, იმდენი ენერგია გვექნება, რომ ერთ კვირაში მოვხვდებით მთელი ზაფხულის საქმეებს. არა, ძმებო. შენთვის ყავა ნამდვილად ზედმეტია. მიდი, მიდი. თამამად მიირთეთ მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია. Spierdalaj matkę! Komet o siłę poruszany pod sadbuką. Sprzątam parazit, a დედიკო, შენ გონი უფასუნი გაჭყრიდე. ნეტა მკვდარია. ო არა. მაგარია. შეიძლება ხელი მოკიდო. ხელი არ მოკიდო. საწყალი ხოველი. დედი, რატომ არ შემოიტანე განცხადება კრების მოწოვის მოთხოვნით? აქ რა ხდება რა ამბავია? Oh! იმ uh, მანქანიდან ნიჩები გადმოიღე. ალექსი სინათლე მიმდებდა, ფეხები მიჭირდება. გვირაბს ხედავ, გრძელ გვირაბს. დედიკო, შენი ხმა მეძახის სინაცვლიდან. ეს დედა მეძახის, ხო, დედიკო. დედიკო, რა საკეთებს ეს ხოლმე? იქნებ დაჯახებისას წვენი დაუზიანებს. ამგერ გონი შეჯვეთ მოდივიდეთ. ახლა ვეთა მოდით მოკიდან. კოჩა ვერნ. შენ არა ნორმალური ხარ. რა თქმა უნდა, თავში შეხდები. მე მესმის კვილხმოვანი მუსიკა. სახლისკენ მიმდივარ ის თავისკენ მეძახის ო ნახვამდი დაუნდობელო ამ ქვეყნიურ ცხოვრებავ შევეხები რა აღარა ხედავ ძანებით სადგურდანოდ გამოვიძახოთ ვინმე და მოვაშოროთ ეს ცხოველები აქეთან სანამ თავისით გაწყვეტილან აბა ახლა ყველა შეგვიძლია მოვაშოროთ აქეთან კარგი მოვიდა მოგდა ხელ და გავიქცეთ რა თქვი მომიდი გოწელი გავიცეთ. პარაზიტების განადგურება. ჩვენ გამოვიძახეთ ცხოველებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო. ჩათვალეთ რომ ყველაფერი უკვე მოგვარებულია მე დუენ ლაფონტელი ვარ მოგესალმებით და მე სათხარ თამდეხას ხოლმე იმ მაქვს მოსაწყობი მაგრამ ჯერჯერობით ქალბატონა დები უფრო მეტი ცხოველი გაანადგურა თავისი მანგანით ვიდრე თქვენ ნერვები დაიოგე დაიკო დამიჯერეთ ხოლ თქვენ ზეიმს ვერც ერთი ცხოველი ვერ შეუშლის ხელს მოგო მუშაობ განადგურება ჩემი საქმეა გაიქეთეთ გაიქეთეთ აბა აქ რა გვაქვს ახლავე მივხედავ, რაც პატარა პარაზიტი იქნება. დაახლოებით 5 კილოგრამის. მამრობით ისქესის. გონდარია. მართლა? იქნებ ვეტერინარის დიპლომიც გაქვს. მას უნდა რომ გვეგონოს თითქოს მოკვდა. ხელგოჩვენებს. ხარა ბიჭო, გავედით. წავედით, წავედით დროზე, დროზე. აა მას შოკი აქვს, კარგად დააკვირდით, ის სუნთქავს. მე მედოვნებ რომ მას არ ეთქვიო. მაგ <laughs> ვიტორი, ოკალი დროზე. დიდი მადლობა თქვენში სამშენებლო ვიტორია ეკავი შეგიძლიათ ასე დამეკრათ. აბა გავიგოთ რა ძალას ფულს მოწინააღმდეგე. ზარბი, სიყვი, მაჩვი. კუ. არა რა. არა. რეპტილია. რა მაგარი იყო, ნამდვილი კლასია ჩვენეთ. მაგარი იყო. დარბაზი აღფრთოვანებულია და ცრემლებს ღრის. მამიკო, მართლა მაგარი იყავი. მე ვამაყობ შენით. ზიაოზმა, ყველაზე მაგარი ხარ. მოდი ამ ოპერაციის სუმის ჩამქმედის უნდა გავიწყდება. RJ. RJ, RJ. ეი, RJ, აქეთ წამოდი, რაღაც გვინდა გაჩვენოთ. რა თქმა უნდა. ჩკარა. რა გუნდი ვარც? შენ ჩემი გმირი ხარ აკაცამოდი აკე აკე სამოდი ვიდეო ერთე აბაშია ფასე ეს შენი ახალი სახლია აი აკაცი დები ხოლმე და შევთვისა მითხარი, ერჯეი, როდესმე ასეთი სახლი გქონია? არა, მსგავსი არაფერი მქონია, ლუ. გამომაჭრი ამის ტელეფონს ჩემს კარში იძება. ეს ჩემი ჩანთა? ხა, ჩვენ მოვიტანე დღეზე რომ აღარ დაიძინო ხოლმე. მართლა? კიდევ ვიცი არ ეცაი, ყურა ტელევიზორი ჩაგერთებ. იცი რამდენი არხი აქვს? ენკი ფენკი საფაჩაინე. გამომაქვს სანამ მამა ჩემი ჩაიგდებს ხელში. ვაუ. უნივერსალური პულდია? ძალიან მაგარია. მართლა მაგარია. ჩვენ შორის მაგრულა. უნდა წამოდეს, ჩვენ საკუთარ ოჯახში მიდიდეთ. შეგიყვარეთ, შეგი უნდა მოსოთ მოგატუო. მე შენ საკუთარი გული გამდე, შენ გიდაუნდობელი ხარ. განსმოდი ერვინ, თუ თავს ნაძირავად გრძნობს ეს, იმიტომ რომ შენ ნამდვილად ნაძირავ ხარ. ასე რომ, გამოვთქვი შენ საკუთარ თავს და აღიარე რომ ეს ასია. ნაძირალაო, ეს ტიპი ცოტა არ იყოს, არ გავს ექიმს. შენ როგორ ფიქრობ, RJ? დაწმანდი, დაწმანდი, ძალიან ხვევი ემოციებს. რასაკეთე? გოზე მოდი. აი ეს საჭმელი. აჭამე დაფს. აი ეს საჭმელი. აჭამე დაფს. რაიმე? სად არის საჭმელი? სად არის საჭმელი? მე გასაკეთე ყველაფერში ქვამონებს შეიძლება შევიდეთ არ არ გინდა ახლა მე გავკრებ თუ გინდა კარგი მიგჭანდი მე კი ყველაფერს დავაბრუნებ კანონიერად მოიჭა რა რატომ იმიტომ რომ ჩვენ ხარჯავი მოვაბეჭდეთ უკვე არ მინდა რომ ამ დღეები მოგვექცნენ ამიტომ ყველაფერს დავაბრუნებ და ისინი არ დაიხოცავენ შეგებია მე შენ არაფერი გესმა ჩვენ ეს გჭირდება არა არ გჭირდება არ ციფიკრო არ მოგცემ მომჩე. ველი გაუშვი. გაუშვი. უნდა წავიღო. აჰა. და მე ახლა ძალიან ჩუმად იყავი. ისე მოიგიცი როგორც გეტყვი. რა თქვი? ჩუმად. არა. ჩუმად. არა შენ შეგაღები ვერ გამომატყუებ არ ვაპირებ შენს მოსმენას გეყოფ არ ვიცი რა შეიძლება მაგრამ მე მარტოს მიგანკალებს კუდი ეს არ არის კარგი ნიშანი მე ამგერად ჩემს წინაღმდეგობას მივენდობი არა არა მიდამაშოთ მიდამაშოთ მიდამაშოთ მიდამაშოთ მიდამაშოთ მიდამაშოთ აა დამაჟეთ, დამაჟეთ, დამაჟეთ, დამაჟეთ. დაწნარი დაღლო. მოგშორდი. ვერნი, შენ საჭმელი გადაარჩინე, ამ ძაღლს ჩემ თავზე ვიღებ. ჰა? ასე მთელი საჭმელი დაგოფანდება. დაიჭირე. დაღო. ნახე საჭმელი. ნახე რამდენი საჭმელია. იქით გაიკეცი. ხილა. გეჩა ჩხალი ვარ. ვერ, დაჭმუ ადრე. ჩიფსი. ჯანგება. აი მე დიდი გვა. ვერ მომგითხარე ჯაკი მოაზრეთ ხო? განაგვეყვეთებით ის რა სათანადო დაცალოთ ხოლმე. ახალი ხარ? მოდი ეძი მომეხმარე. კარგი, კარგი. რა მოხდა ხანძარი იყო? არა, უარესი, ჩვენ საჭმელები დავკარგეთ. რა? ხო. ეს იმას გითხეთ. რა? ყველაფერი დაბრუნება მიდოდა კანონიერი პრობლემებისთვის. რა? შენ თავდაუზო გავალ მუშაობდი, ამდენი საჭმელი შევაკროვე, ძალიან ბევრი, შენ კიდე შენ კიდე აი შე როგორ ყოფილი ხარ. რაზეთი გრაბის ბურო პირამდე გქონდა სასე. ო, რაღაცა ზიღრობებით. მაგის ისიც მაგინდა. ის საჭმელი, რომელიც ჩვენ შევაგროვეთ, ცუდია, ხოლო რასაც ჩვენ აგროვებდი, ის კარგი. ისმის. ისმის როგორ ხდებით რომ ერთი ხენ გიყენებ? თქვენ როგორ აქვს ხენია? ამას როგორ ამბობთ? აი არ გინამდები კიდევ ვერ ვდებით მას უსიამოვნებები მოაქვს მე კოდი მიყავს ხოლმე ხოლმე ხან შეკოდი ვიბრაციაზე გაქვს აყენებული ამიტომ ჩვენ უნდა ვიშიშვლოთ იქნებ კუდის კანკალის მიზეზი შორიანობაა შულიანობა მის მიმართ ვიღაც მან მომავალი მოგცა შენ კიდე ფულისკენ მიგვატრებ და ისად მიგვატრებ უფსკრუისაკეს მე მინდა განადგურებას გადაგარჩინო აი რა გააკეთე შენ რჩევის ნახევარი ჩვენ გაითვალისწინო ერთ ყიაში ამოწყდებიან შენ ამათ იყენებ რადგან ისინი გულყოლები არიან მე ასეთი არ ვარ არა კარგი ცუდად გამომივიდა უნდა მეთქვა გამოუცდები ა კარგი ცოტა ცუდად გამომივიდა თუნდაც ხომ იხდით რითი თქმა მინდოდა თქვენ რა გეწინათ სტელა ოზი ჰემი აპატიეთ ჰემი მე არ ვარ სულელი თქო ფელიზი მომზადებულია სრულად ქომის მიერ. It's only change It's only everything I know. It's only change, and I'm only changing. Θέλω να επιστατεί έτσι. Θέλει να επιστατάρευω. Μου του κουρασάψαν το αριατή, δεν τσιόχουν να πεις. ჩვენებს. ახლა გიჩვენებ წირს. აი დაგიჭირეთ. დადა? კი, ყველაფერი წესრიგშია. ეს ხოლების გასატყობელი ხელსაწყო ჩამოიტანეს? მაგ ხელსაწყოს გამოყენება კანონით აკრძალული ყველა შტატში. ტეხასის გარდა. თუნდაც ჯენევის კონვენციით იყო საქართველოს არ მაინტერესებს. <laughs> ასეც ვიცოდი. და ამიტომ უკვე დავაყენე. ხიდობი, პატარა ცხოველებო. ეს კარგია. ეს რა ჩავიდინე? არ უნდა დამეგო საჭმელი. რა? მე უბრალოდ ყველაფერს უკან დაბრუნება მინდოდა. ეთყობა ზედმეტი სიფრთხილე გამოვიჩინე. სხვანაირად არ შემიძლია, იმიტომ რომ ასეთი ვარ. საერთოდ არ მეყვარს ახალი რაღაცების ნახვა. ჩემი საკუთარი ჯავშანი კი არ მაქვს შიგნიდან კლად დათვალიერებული. შენ კიდევ სხვანაირი ხარ. სულ სიახლეებს ეძებ. მე მართლაც შენი. ვერ, დამიჯერე. შენ ჩემი შესაშური არაფერი გჭირს. შენ ის ხარ, ვინც მათ სინამდვილეში სჭირდებათ. მე ვფიქრობ, რომ შენ ფრიჭიდები მათ. კუდი როგორ გავს? ტვინი მეუბნება, რომ კუცოს მინო, კუდი მეუბნება, რომ ტვინს. საბოლოო ჯამში მუცელში მაქვს საქმე ცოდად, ამიტომაც ახლა შენ უნდა უხელმძღვანელო მათ. შენ არ იცი, ჩემ თავს რა ხდება. სამაგიერო შენ იცი, ვერ გავს გერაში პრობლემა. მომისმინე ვერ. ამას ხედავ? ისმინე. უროდ აჰა მოიცადეთ სამით კენ და რა ხდება? ზემისთვის ემზადებით? დიახ, აი ეგეთ შეიტანეთ. ფეხები კარგად გაიწმინდეთ, იატაკი არ დამისაროთ. ხო. მეშველა. ამ აა მოიშველა ეს არის. აა ეს არის ეს არის სია. რაც შენ წაიღე მარსა და ის საკმაოდ გრძელია ხო მარსაც რა ორგანიზებული ხარ რამდენი რამე წამიყია მაგრამ ერთი ადგილი ვიცი სადაც ბევრი საჭმელებია ყველაფერს ერთ ღამეში დავაბრუნებთ რაღაცა სადაც ეს შესაძლებელი აი მსახში ამას რა განიშნულება აქვს გადამიგდე დროზე ვერ ნიშნავს თქმა უნდა რომ ამის მაურის სიტუაცია მაგრამ მე არ ვიყავი მართალი აა მოდი ჩემთან ოი ჩახლე მაშას ახლოს მოიწიეთ ახალი გეგმა უნდა გაგაცნოთ მოკლედ საფანგები დგას აკ აკ აკ კიდევ აკ აკ აკ აკ აკაც აკაც აკაც აკაც აკაც აკაც აკაც აკაც აქ დიდი ხაფანგია. აკაც. და რამდენიმე აქ. სულ ეს არის? არა. აქ კიდევ რაღაცა ცეცხლებს ისმის. რა მოხდა ვერ? თუნდაც ხარ? აჭარაჭარ გონება გამეფანტა. შეგოდეს ყველა ეგეთ ჩაგებიან გონი ჩახშენი და გამოვიჩალო. კარგი. ეს ჩვენ ვართ. მე არ მანქანა. არა მე. არა მე ვარ მანქანა შენ ჩეკმახა. ეგრე მე არ მინდა. იქნებდებია რომ უთოიყო. მომიშვენეთ. რა მნიშვნელობა აქვს ვირა იქნება? ამასთანავე მანქანა უკვე მე ვარ. მე ყოველთვის მანქანა ვიყავი. ჩემი გეგმა სამი საფეხურისგან შედგება. შუქები უნდა ჩავაგროთ. შევიპაროთ შენობაში. და ბევრი საჭმელი გამოვიდეთ. ხო, მაგრამ ეს ხომ ნამდვილი ციხესიმაგრეა, მაღალი ღობით, ძიმეკარებით. როგორ უნდა შევიდეთ? საყელო, გასაღები საყელოზე აქვს მომული. პირდაპირ მნიშვნელობით საკლოზია აქვს ჩიპი რომელიც კარებს არის და მე რა შენ გონია რომ ის თავისით მოხდეს მე არა საყოველო მაგრამ შენ კი მოხდეს აშ მე სტელა შენ აიძულებ რომ ბოქსის თავი საკლოზე იცი როგორ ჩემი მყრალი სუნის გამოყენები შენი მომხიბვლელობა <laughs> მამა მომივიდა ე ძმაო, შენ შეიძლება ახლა მხედველი ხარ, ან საერთოდ ვერ ხედა. მე ხომ მაჩვი ვარ და შემომხედე რა სკავა. გარეგნულად შეიძლება მაჩვი ხარ, მაგრამ შინაგანად ნამდვილი ფისუნია ხარ. ჩვენ ეს უნდა შევძლოთ. გარეთ უნდა გამოვიტყუოთ და გასაღები ხელში ჩავიგდოთ. საკრატე. ფილატ, ფილატ. ნახშირი. აეროზო. ოღონდ ისე დადელა. გაცოვი. არ ციფიქრო. კიდევ ერთი რა. შეჭერდა. ზადა. ქალბატონებო და ბატონებო. ჩვენ მაშრომამ შედეგი გამოიღო. შესანიშნავია. აი, ეს მართლა რალამაზი ხა? მაგარია. ჰა? ოუ. Yeah. Whoa. Magaria. Gosh, she looks... Wow. მე ყოფათ ახლა წავედი საქმეს მივხედოთ. შევდივართ. მინ დადგა ეს რაღაც. ნამდვილის გან ვერ გაარჩევ. თუ მე რამდენად გავტეხე. საძღარი პლასმასის თოჯინა. კარგი ხემი ხილა ხემი მიდი მიდი მიდი მიდი მიდი მიდი მიდი მიდი არა არა არა ხემი ხომ გითხარი ეგ არ ვარგა გადააგდე მაგრამ მე რომ მიყვარს რა ხდება მაგ? ყველაფერი კეშიქშია. აი ეს მინდოდა. ხემი, მიდი. აი ესე, აი ესე, მიდი, მიდი, კარგია. მაგარია. მიდი ხემი დაიჭირე. კარგია, კარგია. დიდი დაიჭირიში სულ მეციყო. არის. გადავიდეთ მეორე ნაწილზე. აბა, მიკი ლამაზო, შენი გერია. კარგი, მოემზადე და წავიდა რა. იმედია, კატას თავში ტვინი არ აქვს. მიდი ხმაჭარზე. კატის კნაული ჩარტე სულ მეო. ეს დროხის ხმა, კატის ხმა ჩარტე. აბა, ვინ არის აქ? შენ კატა ხარ? კატა ხარ? შენ კატა ხარ? უბრალოდ მე ვარ კატა. ო. მიაუ. ხო, ხედავ. მაგრამ აკვა ქედან დადი. ჩემი პატრონი ყველა გამოლეს გიერაჭმას საჭმელს. ყველა გამოლეს? კარგი, შენ ფას დააბრალე. დასაბამი. როგორი წელს ადამი გაქვს ფასო შეიძლება ნახო. არა, არ მეღარო. არ მეკადრება გარეულ მაწანწალასთან მიახლოება. შორს დაუბანელო. დაუბანელო? ყელში ამოხვედით, მოთმინება აღარ მყოფნის. ფიქრობ დაუბანელი ვარ არა? აი რას გეტყვით. იმისთვის არ გამოფრანჭულარ, ვიღაც გაბღენდილმა მითხრას, რომ მისი საკადრისი არ ვარ. იცი რას გეტყვი, შე გასიებულო, შენთან შეხედე. მე კუძეც კი მაკიაჟი მაქვს. აი, საცებზე არაფერი თქვა, შენ არ გეხება. როჯა, შეჭერდი. არავის არასდროს ჩემთვის ასე არ მომმართავ. მომწონს შენი თავხედობა. და ამჯერე უკეთესადაც შემიძლია აცხაბახო კარგი ბიჭო საქმეს მივხედოთ როგორი მткиცე სული გაქვს ეს იგრძნობა რას გულისხმობ შენი თვალები რა თვალები ისევ წინავე წინავე მართლა იცი ეს მომენტი გამოტოვე საბოლოოდ ამ სახლშია ზუსტად იცი აბა მე თქვენ სახელს? კი, სპარსული სახელი მქვია. მე ხომ სპარსი ვარ. პრინცი ტიგრის მახმუდ შაბასი. სულად აღგეს. შეიძლება უბრალოდ ვებხვი დაგიცა, ხო? სამადარია. ახალ ცხოველებო, დავეპატრონოთ ამ სახლს. დანიშნავია. აი ეს მეშინ. არის. დავიგავოთ საფუძვლო ადგილები. ბაჭბოგი, საქმის მიხედვითა. სრიალებს, იეთქი სრიალებს. არ შემიძლია. ხემი, ჭყალები გამოაჩინე და იხტუნე. კაგი. მეტყინა. რა ხდება? არაფერი, ეს უბრალოდ ჩემი გულის ცემაა, უსმენი? से Kaji, kola perikliya, kanopsuluk. Ayase? Belki de. Vay be. Aris, kamu dinle gel. მაგრამ мама ჩემი ისეთი ლამაზი იყო რომ მის დანახვაზე ყველა კატას შემთხვე უჭირდა მართლა მრავალ სართულიანი საცხოვრებელი მაგძვირ ფასი ხალიჩები გამოდი განახებ არა მე ჯერ საკუთარ ცხოვრებას არ მომიყოლე კარგია კარგია ყველაფერი გზია ეს ისა რაც ადამიანებს დილობით აღვიძებს სა წავიდა თავი და ხარეც რაფად გავდით, გავდით. გავიქცეთ სანამ დაბრუნებულა. არა, გავდით კარტოფილის ჩიფსის გარეშე? ბენი, ადგილებზე. ჰიტერ, თალყური ადამი ადამიანს. არის სერ. არა, ჰიტერ, შეჭერდი. გუდინი კანკაღებს, გუდინი კანკალებს. ეჯეი, გური გასავშია და გავიდე. როცა დევინსენ ერთ წუთი საქმეა. დევინსენ? აბა სად? ვინ არის ვინსენტი? ო, რა ვინსენტი? თვითონაც არ ვიცი რას ვამობ. არ უმოციო ყურადღება. ესე იგი დათვი აქ არაა. აი ამის თქმა მინდოდა. დათვი აქ არაა. ნელდება. ძალხონე მეცნება. ჰიტერ ჰიტერ კვდარი გირთხა აგდია კიბეზე მეგონა რომ მოგდი ოსტატის განვისწავლე მამას გოგო ხარო კიდე კიდე ცოტაც და ვიდი ჩქარი დრო არის მე არაფერი მაშინ დავიდე თუ ყველაფერი აიღე არა ყველაფერი არა რას ამბობ საკმარისი მეტი გვაქვს დავიდე დაკედა ეშე მომისინე ცოტა გამაკლია რომ თელი უნდა კამიოტა უნდა კარტოფილი ჩიფსი თუ არ იქნება მის მაგურად მე შემჭამს გესმის რა გამიშვი ხელი აი ჰეი მომ მაპატია, ჩემი წასვლის დრო. სტელა, სტელა, სად მიდიხარ? სტელა! სტელა! მისმინა საქმეში არა, უბრალოდ არაფერი გამოვა გესმის, იმიტომ რომ მე ჰო, მართალია, მაპატია, მას რომ გიმავალდი. სერხლი! ოხ გააკეთა. სუნი არ გაგუხე? არა, არა, შენ შექმნილი ხარ, რომ თვალი გაახარო. სუნი კი საერთოდ ვერ მიგწენი. ყნასო არ გაქვს? რა რა ახეთ აბა გავხიარულდეთ გურდღელი გაიგეთი? გაიგეთ, გასასვლელი შეჭარა. ველაში დომისა, რეპტილიებო. დამწეულები ხართ. ო, რას უნიაგდით? ეგ იმიტომ რომ თქვენ შემოუშვით ჩემს სახლს ეს ეს დაზიზღრები. გეყოფათ ხალბატონო, ამაც სწრაფა და ჰუმანურად გავუსწორდებით. აი ნახავთ, უცბად მოვრჩებით. არა, ჰუმანურად კი არა, რაც შეიძლება არა ადამიანურად. სასიამოვნო უნდა იყოს თქვენთან საქმის დაჭერა ხალბატონო. ფელიზი მომზადებულია სრულად კომის მიერ. რას გუპირებს დედა? არ ვიცი, ჩემო პატარა. არ მინდა ასე სიკვდილი. მართლა არ მინდა. აბა რას ამბობ, ნიშნია. ყველაფერი გაგადა. მართალი ყო ფხარე. გვაბატი ძმაო. ძველი ბრალი. არა. მე ვიცი რომ ისინი დაბარში იძლებოდა, მაგრამ ვერ დაგარწმუნეთ. ეს მეერ მეპატიებო ვინსენტ იცი მეუბარო უკვე შენს მოსაკლავად მოვდიოდი მაგრამ გადავწყვიტე წარმოდგენისთვის მეყურებინა და მინდა გითხრა რომ ლამისა გვითინებ როგორი დადგმა იყო ასეთი საძაგილის აქციის ცხოვრებაში არ მინახავს მაგრამ RJ ჩვენ კლასიკურად მოიქეცი მათ კი აზღვევინე ასე განძელე იცოდეთ ჩემნაირი გახდები ძმაო ყველაფერი გიქნება რასაც მოიშურე ისინი ჩვენთვის ყველაფერი იყვნენ ვინ ვინ ისინი ნუ მასულელე შენ არ მეუბნებოდი რომ შენი ოჯახი შენ ვეხარ და ყოველთვის ასე იქნება ჯენაირები მხოლოდ ასე გადარჩებიან რა მოხდა რამდენიმე სულელი დაიღუპება ასეთია ცხოვრება ისინი აფჭირდებიან და მიჯერებიან სინამდვილეში ჭირდებიან ან ცოტას მე ვჭირდება და კიდევ ეს ჭირდება Perdiei. Esrava! it mentira. სასი ზღარო მოიჭედი სტელა მე გონ თქვენს გადასარჩენა დაბრუნდი ისე მოგდებ რომ შენი შვილიშვილების აკროლებულები ვიყიან რა რა სამ არ მისმის გაჩნი სადი სადი ჩვენ ვიცით მაცვა როგორც კომპიუტერულ თამაშებშია ეი შემომიშვით შემომიშვით ამგვარად დააჭირე მიუთითეთ მიმართულება მიმართულება მიდითებულია საჭე მოაპოვნეთ გარგი შემომიშვით შემომიშვით არმეს სერგეი დაკვა მოშორეთ დაჭი იარაღი რომ არ გვაქვს არ ჩაქუჩი გვაქვს მაგარია Yeah. დიდი მადლობა მოიჭადე შემომიშვით არა უკუდო მათყუ არა კარგი რა არა მას ჩვენი ახალი ამბადაში მოუშვათ მასმერი რაც ჩაიდინა იქნებ მიხვდა დანაშაულს და თან დათვი მოიყოლა ჰეი საჭესთან უკამათობ თუ შეიძლება თორემ ახლა ისე მოტრიალდები ბერნერმა დაიწყო გემები ჩვენი ახალი ამბადაში მაგრამ ვერ შეხუბასავლეთი საკუთარ კუთ დაუჯერეთო. ვერ არ მიცანკალე. თავიდანვე ასე გეცხვა. მაგო, მაგო. მოჭა შენ გუდარი ხარ და შენი მეგობრებიც. ფივას. გაფთო უხუეს მას. გაგვიმართლა. Ooh. Stewart! Noah! Ara, ara, ara! დანიშნულების ადგილას ხართ. ყველა გადარჩით. კანცე, კანცე, და. საბალეტო სკოლიდან გამოყოლილი ტრავა. ხარა, ხარა, ხარა. ხო, ენ ბავშვები აქ არიან? ხემი, გაჟინილი გამბაზი გავიქეთ რამე უნდა ვიღონოთ ასული საკრეტი ვეთ სადაგელო ცხოველებო ვაიმე სათხარ დაბრუნდი თქვენ წეში ხილან ესეც თქვენ შეარულება გინდათ? კარგით, გავერთოთ, გავერთოთ. ბავშვებო, ენი, ნუ, დაიმალეთ, გაიგეცით. მორჩა, ვერ ყველა წაიყვანე მის ყურადღებას მე მივიცე გადიდი მომკლავ მას მე ვჭირდები შენს ოჯახზე იზრუნე ვერ ხოდო შემოვა თელ ოჯახზე რაკას შენი უნდა იყოს მე დრო აღარ გვაქვს ჰეპი ენერგეტიკული სასმელი ჰეი ვინსენტ შენ მართალი იყავი ერთხელ თუ გასინჯე ჩიფსი ვეღარ დაივიწყებ გემოს I'll take Деревья. Два. ეს ტურბოყავის გამძრობია. ძალიან მტკივნეული იქნება. არა, არა. არა. არა. ჩინეულა როგორც თქვი მაგარია მაგარი გუნდი ვარ მაგარია მაგარია აჩა ჰეი მოდი აქ მოდი გენიოსი ხარ მადლობა ხო მართლა ვერ შენი ბაკანი ცოტათი მიჭერს აი რა მოგერგო აბა უგან დამიბრუნე აბა წავედით კლდოვანი მთები გელოდებაც აღიარებთ რომ ტრავგამძრობი გამოიყენეს ეს სულგამკაცის ბრალია ეს მან მომყიდა მე არაფერ შუაში ვარ არა ის თქვენ სეზონში იყო ხელშეკრულებაზე თქვენი ხელმოწერაა სასამართლოში გაერკვა ყველაფერი არა დამაშავე არ ვარ თავბოთონ გამიშვიც უკაცრავად ჩემი დაპატიმრება არ შეიძლება არაფერი დამიშავებია დაიჭირეთ არ გაგექცეთ ინე ფეხები დაუჭირეთ დაიჭირეთ დაიჭირეთ Go! ვითამაშოთ? არა, არა. არა. გამოგვივიდა მაგრები ვარ. გამოგვივიდა. სტელა. სტელა. შემოვეფხო. შემო სტელა. აი თუ მე როგორია ველური ბუნება. მომწონს. გამოდი, აქაურობას დაგათვალიერებინებ. იცი ერთი. დავიტანე გეთქვა რომ საჭმელი დათვის გჭირდებოდა მოგცემდით და გეხმარებოდით რომ შეიძლებოდა მართლა ხო ჩვენ ხომ ერთი ოჯახი ვართ ჩვენ ერთმანეთს ვეხმარებით ასეთი ოჯახი არასდროს ყოლია ვიცი მაგრამ დამიჯერე ეს ბედნიერი ცხოვრების დასაწყისია ჩემო მეგობარო ცუდია რომ მანამდე არ მითხარი ეს ო ვეგდებით ერთმანეთს მაგრამ ესეც ოჯახური ცხოვრების ნაწილია აბა ჩვენთან ხარ მოდი ჩაგეხუნო მოდი მოგიტყარი აღარ ვიზამთქო მაგრამ აღარ ვიჭვენ ეთილი შენ მოგდანება ჩვენ თუჯახი დაზაფხულის პირველი კვირა გავიდა ანუ დამთრამდე მხოლოდ ორასამოცდაშვიდი დღე დაგვჭირა საჭმელი სადუშაოდ ვიტყვი ვიტყვი ვიტყვი ვიტყვი ვიტყვი ვიტყვი ვიტყვი თქვი ჰემი მე გავალ შეფოგურო რა ეს როგორ იქნება შეხედე შეხედე მე მიყვარს ხილი დასასრულს ფილმი გახმოვანებულია ივერია ინტერმედიას მიერ მეგობრებო, ისა რაც ადამიანებს ყოველს ძალიან უყვარს. და მას ტელევიზორი მაგარია. ადამიანებს აქვს მოთხოვნილება გარე სამყაროსთან ურთიერთობის. ისინი შეხვდნენ სავარძლებში და უყურებენ ტელევიზორს. დაიგებენ თუ რა ხდება მსოფლიოში. დაინტერესო. გამოდით ბავშვებთან ხართ ტელევიზორს უყურებთ ახლა საწველი ჭამეთ. მომენი, მომენი, მომენი, მომენი. უთისადა. ვინ მოსმარგინა? That's chill. do a little TV. I think today's the day we find out if the baby is gifted or if Saxon is really an alien. Just like Khan in Star Trek 2! The Genesis Project was in the hands of the Enterprise, but Khan had his perfect plan to steal the invention of renewable life! Well, is that a truly believable? I saw it on TNT. They were doing a retrospective, you know. Uh, Gummy worm, anybody? I don't know. Marvel. Look, taste this, Luke. Taste this. Yeah. Take that. Senior Sajma Libya. Ramskhori Saris. Khalebi Daibani Daise Mirtuj. I have dirt. I don't like dirt. It tastes like dirt. The show's starting in the suburbs. Everything we need is here. through shop happily. I came in for the special offer, a guaranteed personality. I wasn't born so much as I fell out. Nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburbs, over which I never could see. I heard the people who lived on the ceiling scream and fight most scarily. all around me. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop my in the halls and pipes in the walls make me noises for company. Long distance callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. The flowers in the supermarket, I can not no longer shop happily. I came in here for the special offer, I guarantee personality.